بوك تو ثمانية وتسعون حروف العطف المزدوجة Doppelte Konjunktionen Doppelte Konjunktionen صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend. Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll. Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer. سيسافر إما بالباص أو بالقطار Er nimmt entweder den Bus oder den Zug. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh. سيسكن إما معنا أو في الفندق Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch. Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt. Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا Sie kennt sowohl Spanien als auch England. Sie kennt sowohl Spanien als auch England. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul. Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen. Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen. Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen. لا أحب الأوبرا ولا الباليه Ich mag weder Oper noch Ballett. Ich mag weder Oper noch Ballett. كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig. كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen. كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا Je älter man wird, desto bequemer man wird. Je älter man wird, desto bequemer wird man.